<coughs> მოდი და დავიწყოთ. როგორ დავიწყოთ? ჩაულებრივად, იყო და არა იყო რა. არა და ამოვიდა ყელში სულ ასე დაწყება რა. აა, მისმინეთ, ვიცი, აი ძალიან მაგარი დაწყება ვიცი. არა, არა, ეგ სადღაც ამას მე მგონი ნანახი არა. აუ, არა, არა, ოღონდ ციგნით არა რა, გამექცევიან ბავშვები აქ. არა, ცეგარ ვარ გადახურე. ჩვენ ჯობია სულ სხვა გზით წავალთ. უბრალოდ დავიწყებთ იმ დღიდან, როდესაც პირველი უცნაურობა მოხდა. თავს უშველეთ! გახო! გაიქეცით ვისაც შეგიძლიათ! გასარით, ჩქარა ხალხო! ეს რუგან გაში არ არის! დაიმალეთ! განგაშია თავს უშველეთ, ვინ შეძლებს გასწარიც ადრე! ხალხო, თავს უშველეთ, თავს უშველეთ! თავს უშველეთ, ხალხო! კანგაში! გაზაფხეშია! გაიქეცით! ჩქარა გაიქეცით! <coughs> ყვიჯო, ყვიჯო! რა ამბავია? რა ხდება რაცო? დავარდება! ცაძის ვარდება! წავარდებაო? ე, ხოლაფრენს ბიჭო. არა, არა, მართლა. მომყევით? არა, შვილო, რა? აი აქ იყო, ამ მუხის ქვეშ. მართლა აქ იყო, სადღაც აქ არის ციცის ნაგლეჯი, აქ იყო, აი ამ ხის ქვეშ იყო, ის ის ის ის ის ის ის აი ასეთი იყო. ე, ამ საგზაო ნიშანს გავდა? კი, ოღონდ ზეთ სტოპი არ ეწერა. ცისფერი იყო, ღრუბელივით და პირდაპირ თავში დამეცა. აი ამ ნიშანს გავდა. შვილო, <laughs> ეს დაგეცა წეღანაც. არა, мама, არა, ის ნამდვილი ცის ნიჭერი <laughs> იყო. რა სულელი ხარ? პატარა გაუგებრობა მოხდა პატივცემულებო. მე მაპატიეთ, ჩემს ყვინჩოს უბრალოდ რკო მოხდა თავში, მეტი არაფერი, უბრალოდ რკო. არა, мама, არა. ჩუმად, ისედაც საქვეყნოდ მოგვეჭრა თავი. გაზეთი პრავდა. როგორ მოხდა ყველაფერი? გძნობდით ნინდროს რამეს? ადრე თუ ქონია ჰალუცინაციები? მართლაც აიყო. ეგრევე ბახდა ჩამოვარდა. რაღაცა თქვა. რა ვთქვი და ბახმეთქი და ჩამოვარდა. რემს მოდიალოს ეს. რა ვარ თქვა? უბრალოდ ბახდა დაეცა. კანდუზი აქვს მაგას. ბატონებო და ქალბატონებო, ეს მგონი ბოდავს. გაგიჟდა საწალი. შენი საქმე ცუდათაა. ბალხი არანორმალური გამოგადგა? ე რა ვიცი, ისა რა ვთქვა, იცი, ჩემი ბიჭი ბავშვია, ხო იცი თქვენ ხომ ყავილები? არა, мама. რაღაცას გამოიგონებენ და ის ის პატარა ნაჭერი იყო. გამიჯერე, мама, სიმართლეს ვამბობ. 1000 სისულელეს უყურებენ ხოლმე. არ ვიტყუები. არ ვიტყუები. არ ვიტყუები. ფელიზი მომზადებულია სრულად კომის მიერ. <laughs> კინო კინო რა საშინელება უკვე ფილმსაც იღებენ საშინელება აღარ უნდა დაივიწყო ნექშენი სისულელე ჯერ იყო და ყველა გაზეთმა დაწერა მერე წიგნიც გამოიცა მერე აუდიო ვერსიაც მერე კომპიუტერული თამაში ბოლოს კიდე ჩაი სერვისიც გამოუშვეს შენი პორტრეტით კიდე საიტიც არის ინტერნეტში სუვენირები თებზე რო ხარ ნახე? კი, ნახე. როგორ საჭმელი კი არა, კედელზე დასაკიდი თებშები. ისი რა ძვირი იღირს? და კევი? კევიც რო ნახე? აღეჭე კიდევაც. <laughs> ბამპერზე დასაკრავი ნაკლეიკაც. ვიცოდი ეგ რო არ გამორჩებოდათ. კაი, თებში ჯანდაბა, საღეჭი რეზინიც კაი დაუშვათ, მაგრამ ბამპერზე დასაკლავი ნაკლეიკები მეტის მეტია. ეხლა მთელი ცხოვრება ვეღარ მოვიშორებთ. მომისმინე мама, ეგ არ არის მთავარი. იმიტომ რომ მე სულ სხვა გეგმა მაქვს. კარგია, გეგმაზე გამახსენდა. ხო გახსოვს რაც გითხარი, რაღაც პერიოდი ჩრდილში იყო ჯობია მეთქი, რომ ნაკლებად მოგაქციონ ყურადღება. გახსოვს? გახსოვს, მაგრამ წარმოიდგინე რომ ეს თამაში, ოღონდ ისეთი თამაშია რომ ვერასოდეს ვერ უნდა გიპოვნონ. ვერასოდეს. კი, მაგრამ მოკლედ <laughs> ეს არის ჩვენი გეგმა. გახსოვდეს, თვალში არავის მოხვდე. კაი, გავიგე. კარგად. ნახეს დათხოვ ნახო კათამოდის და ხო დედიკო ჩემი გენიოსი მაგრამ აბუ თითი ჩვენება არ არის ლამაზი უძლობაა არა უშავს. ყველაფერი კარგად იქნება. Как все случилось, я и сам не понял Кому теперь задашь вопрос Мою ошибку весь мир запомнил И жизнь моя скатилась под откос Опять слышу я сумасшедшим и виноваты без греха. Ищу простые вещи. Ах, его аркатама. А в голове лишь чепуха. Просто пустяк! Просто пустяк! Один пустяк все перепутал и запутал жизнь мою. Бежал в припрыжку, не держали ноги Парил орлом, а принимали за птенца И вроде шел по той дороге но злоключением нет конца Пустился в бегство от тревоги В итоге лишь подвел отца Просто пустяк! Просто пустяк! Один пустяк все перепутал и запутал жизнь мою. Но в этом городе, друзья, спокойно жить никак нельзя. Мне нужен шанс такой один на миллион. Я не цыпленок табака, я синей птицей в облака могу подняться этой песней окрылен. сумасшедшим И виноваты без греха Ищу простые вещи А в голове лишь чепуха Просто пустяк Просто пустяк Один пустяк все перепутал и запутал Жизнь ма просто пустяк Просто пустяк Один пустяк все перепутал и запутал жизнь мою ცხვრის ენის შემსავლელი კურსები. კითხულობს იას. მელია ყუდა გრძელია. გახლავთ მასწავლებელო. პატი რატი? ღრმად პატრიცებული ღრუტა გოჭი. მთელი მთელი არსებით აქ ვარ. პატივცემულო. ტალამი დამივარდა. უი! ა! მიშველეთ! ხრი! ტაბაკა ხათამი. ურჩვი და ბაჭო, დათუნიან დრუნჭა, ლეპერის ნუბს ღარბის ღარბი. იო! თევზი სუში? და იხვი რონალდინია? იხნის კარტა. ჩუმად. მე არ დაუშვებ რომ კლასში თქვენ ერთმანეთს ეგრე დასწინოდეთ. ამიტომაც უნდა განაგზავნოთ. მე ორჯერ არ გაბედო და ეგრე აღარ შემაშინო შეიხვნის კარტის კი არა და რაზე შევჭერდი? იხნის კარტაზე. აჰა, ხო, ისა. ნახევარ ხათამა ყინჩო? აჰა. ისევ დააგვიანა. ისევ დააგვიანიამ? ჰმ. ახლა მისმინეთ, გადავშალოთ 21-ე გვერდზე და ყველაფერი ვთარგმნოთ ხრების ენაზე. როგორი იქნება ბიჭი? გოგო? ბიჭები? გოგოები? აბა, ყველანი მისმენთ ყურადღებით. ახლა აქ არის ხოს კბენა, ღრენა, კაკანი, პეტელი, ხრუტუნი, ყიყინი, ყმუილი. მოემზადეთ ყველა ფიზორგები. აუ, ჰე! ვაი, დედა, 1 2 1 2 1 ორ ჯგუფად გაიყავით ყოჩაღები კუანების ძინავდეგ შეიძლება შეგიძლიათ ჩემი უსაფრთხოება დაიცვათ აბარა აბა მიჭება ოპერაცია გრუტა მიშალეთ დედა გადამარჩინეთ დათნარდი პანიკას არ აყვე და ყველაფერი კარგად იქნება <laughs> Yeah, I heard about the movie. Took break. Yeah. Well, ცოტა სიმაღლე ძგინდა და ყველა შენაჯობა. სულ არ მაინტერესებს რა. мамаჩემა, мамаჩემა ჩრდილში ყოფნა მირჩია. მაგრამ ეგ არაფერი, რაც თავარია, მე გეგმა მაქვს. გითხრა? არ მითხრა. არა, არა, ეს ძალიან მაგარი გეგმა. აი მისმინე, სულ ერთ წამში გამიფუჭდა მე სახელი, ხო? აჰა, ეს როლე. ახლავე? არის. თავარია შანსი მომეცეს. შანსი რომ მე შევძლო და რამე გმირობა ჩავიდინო. მერე მაინც ხომ დაივიწყებენ ჩამოვარდნილიც ის ამბავს. ვაი! და მერე мама ჩემიც იამაყებს ჩემით. ზუთ შესვენება. ეგ ეკიმთან. ალო დედი, რომელი ისაა? აკავა რა, გაგოთი. აბა, როგორი გეგმა? რა ვიცი, ხო, შენ ამტკიცებდი რომ ცა ჩამოვარდაო და мамаშენმა მხარი არ დაგიჭირა. მე მე მე იმის მერე სულ მოწყენილი ხარ. ძნელია, არა? გული გტკივა. გული რა? თან თან ხო? ხო და მაგაშია საქმე. ო, ხო, მაგრამ მაგრამ რა? რა და ჩვენ ლოგიკურად ახსენით რატომ ხარ ეგრე. ახლა აუცილებელია შენს თავს ებრძოლო და ყველაფერი უკეთესობისაკენ შეცვალო. ბახ, ბუხ, ემოციებს თავისუფლება უნდა მისცეს. სიბრაზე, წენა, დარდი, შიში, დეპრესია, ყველაფერი ერთად უნდა დაძლიო. გასაგებია? კარგი, ეგ გავიარეთ. ახლა ყველაზე მთავარია ციცულელებზე ფიქს შეეშვი და ძირითადი პრობლემის მოგვარებას შეუდექი. ეგ კარგი, მაგრამ მთავარია შენ და მამაშენმა ერთმანეთში დაილაპარაკონ და ერთად ძლიოთ კრიზისი. კრიზისი? კრიზისი ნიშნავს, როცა ურთიერთობას ემონებას არ განიჭებ. უი, მოიცა. ახლავე, აი, ჟურნალ კვათა დუმილში ამ თემაზე მთელი სტატია წერია. ასე რომ წინ სრულყოფილებისაგან უხ რა ვერ გაიგე კაცო მე გეგმა მაქვს დაი ჟურნალ კვატობოლიშში წერენ მორჩით ყიყინზე უფრო გულიანად ესაუბრათ ახლობლებსო და ჟურნალ საღამოს ყიყინში წერენ გაურკვევლა სიტუაციას ბევრი ჩვენგანი დაკლამდე მიყავთო ნახე აი კრიზისი მოდი ჩემთან ერთად გაიმეორე მე და мама მუნდა დავილაპარაკოთ ბატონო მომისმინე ეგ სისულელეები დროის კარგვა მე გმირობა უნდა ჩავიდინო თორე мама ჩემს განუვითარებელი გონივა კაი რა არაფერი განუვითარებელიც არ ხარ შენ მაგარი ყოჩაღი მოხერხებული და ლამაზი ხარ რა? <laughs> არა, ხო, ემ, ე, რუტა, უნდა გარკვიოს თუ არა ყვინჩო მამამისთან ურთიერთობები და განმუხტოს დაძაბულობა. თუ უნდა ელოდოს იმ არარსებულ წამს, რომელიც რაღაც გმირობას ჩაადენინე. სულ ერთი არა? რუტა. მაპატიე, <laughs> მე მეგონა რომ ასეთი პასუხი გერჩივნა. ზურსა, შენს ქვირამე. Woo! უხეს კაცები. სილამაზემ დაღუპა კაცობრიობა. არა და მხოლოდ ქალებს შეუძლიათ გულწრფელობა და თავდადება. რასაკეთებ, ე? წუთ შესვენება არისო? ახლა კი განადგურდები. ოღონდ ჩემსავით მორალურად კი არა. <laughs> ვაი, ახლა მე გადაგარჩემ. დროზე გაიქეცი. აა! ჩო გაგვეთილებს 10 დღეს ბატონო სკოლაში მოუწესრიგებელი დადის ყველაზე ეჭხუბება სახანძრო სისტემებს თავს ჯერ იყო და სადაგვამხო თავზე ახლა კიდე სულ გადაირია და გაგიჟდა ეჰ მომისმინე რა ხო იცი როგორ მიყარხა და როგორ პატივცემ შენ შენ ხო ჩვენი სკოლის ყველაზე სახელგანთქმული მოსწავლე იყავი ბეისბოლის ვარსკვლავი ქათამი პტახი იბრძვის თასისთვის ეჰ ისე შეიძლება მამულს ურჩევნია მაგრამ შვილმა აშკარად ვერაჯობა მამამის რა. <coughs> გასაგებია. კარგი ხენი რომ გამომიძახე. დაველა პარაკები. ჩემი ბრალი არ არის. არა, არა, არა, არაფრის ახსნა არ არის საჭირო. ყველაფერი კარგად არის, ყველაფერი. ე იცი რამა? <coughs> რა ვიფიქრე, იცი? ისა, რა მოხდება, რომ მე აი მე რომ ბეისბოლზე ვარჯიში რო დავიწყო. რუსული შეკათამოშენა. ჩემი ბრალია ძმაო, მაბატიე, ბოდიში. ბეისბოლი? ჩვენ ერთხელ უკვე ვილაპარაკეთ ამ თემაზე. კი, მაგრამ მაშინ ხომ მე ჯერ პატარა ვიყავი. იმის მერე მე კაი 30 გრამი მოვიმატეთ, ან სულ ყუნთი ვარ. მართლა გინდა ბეისბოლი ღირს ვითომ? უბრალოდ რატომაც არა? <laughs> რატომაც არა, მაგრამ რატომ? რა რატომ? შენ ხომ სკოლის ბეისბოლის ვარსკვლავი იყავი? თან შეგიძლია ჭკვიანური ჩევების მომწე. მოიცა, მოიცა, სხვა რაღაცას ვფიქრობ. იქნებ ბეისბოლი არ არის ის, რაზეც შენ უნდა ოცნებობდე. ანუ იქნებ დაფიქრდა და მივხვდე რომ ჭადრაკი გირჩევნი ან სკოლის გუნჩი სიმღერა. სხვადასხვის არის ხალხი, ვინც ეგეთი რაღაცებისგან ღებულობენ სიამოვნებას. მარკების შეგროვებაც მაგარია, გინდა მარკები გიყიდო? მარკები არ მაინტერესებს. რატო იცი რა ლამაზია? არა, მე მგონი მაგებს ბეისბოლი ჯობია. ძალიან მინდა ბედნიერი იყო, როცა მე ბურთებს კალათში მოვათავსებ. <laughs> ოღონდ ერთი თხოვნა უნდა შემისრულო შვილი. რაც გინდა მთხოვე. შეეცადე რომ ამ სპორტში წარმატების იმედი მაინდა მაინც არ გქონდეს. კი, მაგრამ მე მე მგონი მე აი ე ა ხო, კარგი, კარგი. რაღაცას მირჩევდი. გამოსავალ სიპოვნიდი. Если б вдруг понял ты все надежды вот и все, что есть у нас с ხო. ერთადერთი შანსი მომეცი. Одна dreams through the polluted air. I'm walking on a wire, burning out of time. There's no room in this so heart of mine. Hungry minds will stare you in the eyes. Spread it thick and lay the biggest lies. Words jump off the pages, passion hits the street. ბეისბოლი დამწყებთათვის. გაჩერდე, არ დანებდე, არ გაჩერდე, არ დანებდე, არ გაჩერდე. ჩვენ ყველანი ძალიან ნერვიულობთ, რადგან ჩვენი სკოლის გუნდმა საქართველოს ნაკრების გავსად მოწინააღმდეგე და ბუნც ბოლოს მხოლოდ 20 წლის წინათ მოუგო. ჩვენი გუნდი მოწინააღმდეგე სულ რაღაც ერთი ქული ჩამორჩება, შეტევას ახორციელებენ ჩვენი ბიჭები და ჩვენ ისევ გვაქვს შანსი. ჩვენი მღელვარების მიზეზი მხოლოდ ის არ არის, რომ გამარჯვება გწურია, ჩვენ სურვილი გვაქვს, რომ შური ვიძიოთ. და დამარცხებულებს ბოროტა დავცინოთ. ეს არის თითოული ჩვენთაგანის ოცნება. კიდევ ნიუ მუხელებს და ქალაქის მერს ინდიგოს მთელი წელი მიზეზი ეკნება დასწინონ მოწინააღმდეგეს გულშემატკივარს და მათ ქალაქის მერს. კონს ნატლად ხედავთ, რომ მოგება არ იქნება ადვილი საქმე, რადგან თამაშის ველობისას უკვე რამდენიმე წამყვანმა მოთამაშემ ტრავმა მიიღო და მოედანი დატოვა, იძულებული გავხდით დუბლები გამოგვეყვანა. იმედი მაქვს, რომ ისინი გულით მაინც იბძოლებენ გამარჯვებისთვის და კბილებით გამოგლეჯენ მოგებას მეტოქეს. მმ, დავიღუპეთ, ციცინა ყინჩო გამოდის. მე მგონი დაგვერხა მას თავის კარიერაში არც ერთი ბურთი არ მოუგერებია შანსი აღარა გვაქვს ამის იმედია გუნდი თუმცა თუ ბურთი ოთხჯერ არ მოხვდება ზონაში ყინჩო პირველ ბაზაზე გადავა ჩვენი იმედი მელაკი ძირითად ბაზაზე გამოვა და გუნდს გადაარჩენს ყველა ხთონებული ამ ელას თამაში ის უდაოთ ამ სეზონის საუკეთესო მოთამაშე უნდა გახდეს მისმინეშენ აი მან უნდა მოახდროს აი ესეთ პატარა სამიზნეში შანსი არა აქვს თავარია რომ ჯოხი ძალიან არ მოიგე კი მაგრამ კარგი წინა არა არა აქეთ მიყურე უბრალოდ რამე არ მოიტეხო გაიგე გადაყვანაზელოდე აიგინებ მო ვერ მოარტყავ საწალი ყვინჩო მოუხერხებლად წვალებით ძლივს მიათრეს ჯოხს და იკავებს თავის ადგილს ის ბურთ მარჯვნიდან მოიგერიებს არა მარცხნიდან არა მარჯვნიდან მარჯვნიდან. დებილია ესა. გუნი მარცხენა ფილდერმა სხვა უკეთესი გაზართობი მონახა. ცენტრალური გაცხარებული ძოს. მარჯვენა კი ჭიებს ეძებს. და ვიწყეთ. რატომ ეს და რატო ეხლა? <laughs> ნუ გეშინია, мама. მე არ შეგარცხვენ. მოემზადა? ისროლა? აი მე. წავიდა. <gasps> <gasps> რა ქნა? მე არ უნდა ამბობდე, მაგრამ კუ უფრო სტრაფია, ვიდრე ჩვენი ყვინჩო. კეჩერი ანიშნებს მას. ისროლა? აი, ნასროლი იყო. ეს რა შვება? კიდე გამაზა. არა! ხო გითხარი, ნურწავთქო? ნურწავ ბიჭო, გითხარშე გაყრუა ბიჭო. გოი მიხარ. აბა მოემზადა. კიდე კიდე. უკვე ორი აცილება გვაქვს. კიდევ ერთი ეგეთი სისულელი და თავი აღარ გამოგეყოფა სიცხვილით. დროა შევასრულო ჩემი მისია. არ დარტყა. ახლა გავგიჟდები. ყინჩო მოიგერია. გაარტყა? გაარტყა? გავარტყა. გაარტყა? ბეტერი ჯერის ზვირითად ბაზაზია. ჩვენ შანსი გვაქვს. გაიქეცი ბიჭო, გაიქეცი. მიდი, მიდი, გაიქეცი. გაიქეცი. გაიქეცი. ის გაიქცა, მაგრამ სხვა მხარეს. აკეთ, აკეთ, სადმიდი ხარ? არა, არა, იქით არა. აკეთ, აკეთ. უკან გაიქეცი. მოიცავთ. მოbrunდა. მეჯერ ესეთი რამ არ მინახავს. ის ძირითად ბაზაზე დაბრუნდა და მას ბატირატიც მიხვა. მე შემიძლია, მე შემიძლია. ანგარიში გათანავდა. ჯანს აუტფილდერებმა ალი აქოთ მოაწყეს გონიბურთი როდრიგესს აქვს. არა, ეს როდრიგესია ცენტრალურ ფილდერთან და მას მეორე ბაზისგენ უმოწყალობს. ის კი დაიჭირეს, მაგრამ სად არის ბურთი? ყვინჩო ბაზას ეხება და განაგზობს სირბილს ბურთისთვის ბრძოლა გრძელდება ხოლო ფილდერები ისევ საქმეს არჩევენ ბურთი შემერჭო ბურთი ძალიანაც დავაცრიოთ გავიღოთ ო არა ისინი ისევ ბურთი ამ ძროხას მიათრევენ ხოლო ჩვენი გმირი კი მესამე ბაზისკენ მიერბის და ის იქ არის მოიცა დაუჯერებელია ის აპირებს ეს ყველაფერი თავიდან გამოიმეოროს თავიდან ბოლომდე არ არსებობს უკან უკან უკან ვერ მოასრებ შედავთ მას ფეხზეც კი აბიჯებენ მაგრამ ის შეუპოვრად მიიწევს წინ ძირითადი ბაზისაკენ წინ წამოიჭრა ცენტრალური ფიდერი მე მგონი მოუწევს აუტი აუტი <laughs> <laughs> ეხ eh, ძმებო, ე, eh, რა ახლოს ვიყავით? ჯერ შეიცადეთ. სტოპ, სტოპ. მოიცადეთ ერთი წუთით. ჯერ კიდევ არის შანსი, ნუჩქაროთ. მე ძალიან მინდა რომ ამ შანსმა გაამართლოს. ის ის არის ხვინჩო ბაზაზია. მაჩი დამთავრდა მეგობრებო. ვინჩომ შეუძლებელი შეძლო ბოლო 20 წლის განმავლობაში პირველი გამარჯვება მშობლებო მიულოცეთ თქვენ შვილებს მათ სასწაული მოახდინეს ბაშაი დაიმახსოვრეთ ეს წუთები მას 20 წელი ველოდი ქალაქს ახალი გმირიყავს და მისი სახელია ყვინჩო ოიცადეთ მაგას უბრალოდ გაუმართლა და ნახევარ ქათამა ყვინჩო შენ ჩვენი გმირი ხარ გამარჯვება ტრიუმფი დიდება და ეს უაზრო ტრადიცია როცა ტკბილიანდები და სულ იქეკები ეს დღე ჩვენ არასოდ ეს დაგვავიწყდება. ოჩახ, ეგრე, ეგრე, ეგრე, მოვიგეთ, მაგარი ხარ, ჩემი ბიჭია ეს, გაიგეთ ხალხო, ჩემი ბიჭია. <laughs> მე გავიმარჯვე ვარ მე ჩემპიონი ვარ ყველაზე მაგარი ყველაზე ძლიერი ჩემპიონი მომზადა და იცი რა, გონი ახლა მაინც მაქვს იმედი რომ ბოლოს და ბოლოს დაივიწყეს ხალხი იმ ამბავს, ცის ჩამოვარდაზე არა? შე რა სიტყვი? კი, ალბათ. <coughs> ესე იგი აღარ გვაქვს კრიზისი? კრიზისი? ჩვენ რაიმე კრიზისი გქონდა? არ მახსოვს რა კრიზისი? შეიძლება ღაზას სექტორის კრიზისზე მელაპარაკები არა? მორჩა, ეგ თემა დავხუროთო. რა თქვიდა ეგეთები არა? კარგი. რაც კარგია, კარგია. მაგარი ხარ შენ. აი მე ცოტა გამაქანე, გამაქანე და ეგ არის. გამაქანე. ხედავ, მაინც ჩემი თავ დექი. ჰეი. კარგად, აბა. მოიქნია ისრელე! იუჰუ! იუჰუ! აიო, ოპა! მადლობა. შანსი რომ მომეცი. ნაჭერი? ეს რას ნიშნავს? რა, ისევ? ე, რა ხდება? ოხდა რამე, ახლავე. აი უკვე ამოვედი, ამოვედი. რა ხმაურია? არაფერი. მართლა? შენი ყვირილი მომესმა? არა, ისა, მე მე ისა, მე ლოგინიდან ჩამოვარდი. რა? მე რაკ როგორ დავარდი? სად აქ? სად? მანდ, აი სადაც ხარ? ვიზი ამობ? მმ <laughs> კარგი ეგ არაფერი მაინდა მაინც ყურადღებას რომ მიაქცევ კარგი კარგი ეტყობა რაღაც მომეჩვენა <gasps> არ მინდა არ მინდა არ მინდა არ მინდა არ მინდა არ მინდა არ მინდა არ მი ვაი მარჩა Wow. უნდა დაურეკო. Yeah, tell me what you want, what I really, really want. Oh, tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what you want, what I really, really want. Oh, tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna digga dig. If you wanna be my lover, You with, with my friends. gotta get with you have got to give take it to me what do you mean tell me what i want what i really really want uh, i don't want telephone to barako i want i want i want to really gachumdi zigzigu გამარჯობა, სადაი კარგე? ჩვენი სადა ვიწყეთ? სწორედ ახლა. რა? აბა მომემზადეთ? აი, შეხედეთ. ვაიმე, ვაიმე და ვაიმე. კარგი, უკვე ვიცი რომ мама შენისთვის არ გითქვამს. ნუ, ხომ ხედავ? და რატომ არ ვთხარი? მხოლოდ იმიტომ რომ мама შვილს ერთმანეთში ლაპარაკი არ გამოდის. არა, არა, ჩვენ ლაპარაკობდით ზუსტად 1 საათის წინ. აჰა, არ გადამრიო. და რა გითხრა? და და და და მორჩა, სხვა გზა არ აქვს, უნდა ჩავერიოთ. დრო ამ საკითხს მივხედოთ და თანსისულელების გარეშე. ეგრეა. კვატო, მოიცა, მაშინაც ზუსტად ასეთი რაღაც ჩამოვარდა და აღარ მინდა ამ თემაზე ლაპარაკი. მართალია. რა? ბოდიში, მე ხომ გაუწონასწორებელი ვარ. კარგი. დარწმუნებული ვარ, ამ ყველაფერს ძალიან მარტივი ახსნა მოეძებნება. იქნებ ეს მფრინავი გველის რაღაც ნაწილია ან საიდუმლო სამხედრო ხომალდის კარდანი. იცი რას გეტყვი, სულ ერთია ეს რა არის? უბრალოდ მინდა ყველაფერი დავივიწყო და წნარად ვიცხოვრო. ეე ის გახსოვს, ადრე ციდან ოპკინულის ნაჭერი ჩამოვარდა? ყველას კოსმოსიდან ჩამოვარდნილი ეგონა. გამოიკვლიეს და დაადგინეს, რომ ვიღაცამ თვითფრენავში უნიტაზი ჩარეცხა და ის გაიყინა ვარდისას. კი, კი, მახსოვს, გაყინული ფისები იყო. ფისი, გაყინული ფისი, ფისი, ხო, ფისი. რა? ფისი? ფისი. რა ფისი? ფისი. ფისი. მოდი თემა შევცვალოთ. ფისების? ნუ ხარ იმეორებ. ეხლა ეს რაღაც უნდა მოვიშოროთ. ავიქცე ჩქარა. ე, ე, მოიცად, ხანძარია სადმე, რა პანიკაა? ყვინჩომ რაღაც უნდა გითხრათ. უთხარი. გაგიგებს. ვისე ლაპარაკები? გამაგრდი თუ? შეიძლება ვეცდებით, გიშველოთ. ვაი ვაი უკაცრავად დამელოდეთ ბუდიში ხილად ha ha ha კეცი! აზრზე მოდი, გავიქცეთ! ქალში, რომელიმე მონსტრი ჩაუსახლეს საწალი. მოკლედ, ყველა ვარიანტი ცუდადაა მაგის საქმე. რა საშინელება? ჯერ არა. ო, ჩამოვიდნენ. ცოშ ფელიზი მომზადებულია სრულად ქომის მიერ. მივიდა. ცოტა მალე. სუში. სუშ. სუში. ცოტა ჩანტაში დაიკარგე. მაგრამ ას ვეღარ გავძლებ. აქვე დამტოვეთ. ნუ ლაპარაკობ ციცულელებს წამოძიეთ როზე. საქმეს ყველად გაგიფუჭებთ, გეხვეწებით, ან დამკალით, მე ხომ მოღალატე ვარ. ან იარაღი და ცოტა წყალი დამიტოვეთ და ჩიფსებიც თუ გაწნარდი, ყველაფერი კარგად არის. არა, არა, რუტა, სად არის შენი პაკეტი? სად არის პაკეტი? ეგრე? ის უთქე? ის უთქე? ასე დაგვეჩქარებ და ანაბრად დაწნარდი. დაშვიდდი? აჰა, ახლა კი ყოჩაღად მოიქეცი, ღორი არა ხარ? ყველაფერი კარგად იქნება. კარგად იქნება. მე ვიცი, ყველაფერი კარგად იქნება. კარგად იქნება. ვიცი, კარგად იქნება. სუში სუში როგორ ახარ? როგორ ხარ შუშ? ხომ არ გატამეს? კვირა რამე. შუშაზე ნუაკაკუნებ, ამათ ეგ არ მოსწონთ. აქედან უნდა გავიქცეთ. ხრუტა სად არის? ხო შემდეგი ჩვენ ვართ. მორჩა, ახლა მე მივდივართ მამაშენთან და ყველაფერს უყვებით. კარგი, კარგი, მოუყვეთ, თანახმავარ. შენ შენ არ ახსენე. აა, მაგრამ ვაი თავარია გადავრჩე თავარია გადავრჩე აბა მიდი მე მткиვა მткиვა ძალიან მткиვა მткиვა აა ეი დროზე უნდა გავიდეთ აქედან მიდით ეი ჩქარა ჩქარა ტაიმაუტი აკ რის რის რეკლამას იღებენ? მიდი, მიდი დროზე, მიდი! მაფატიეთ, შიშის გან მომდის ასე. ჰა? ჰო! დაგომა. მომყევით და გაჭედებს აღარავართ. არა, ჩემთვის არ მოგცემ წარ ექსპერიმენტოთ, ისედაც ცოტა მაქვს. არიან ჩქარა ლიმონათი მიდი მიდი მიდი მიდი მოხეულია მაგის დროა ახლა მიდი დროზე მიდი მიდი ბიჭს რკო დაეცა თავში, პატარა რკო. გამოიგონებენ რაღაცას ბავშვები და თვითონვე შეერათ. რა რა რა აღმოსავლეთ საქართველოსში ცვალებადი მოგრობულობა უი ზარზე გავს ვიღაცა ჩქარა გადახებას ეცავდით უი ის ამ ყინჩოა ო, ყვინჩო, თუ ისე ვიტყვები, ვერ გადამირჩები იცოდეო. წავარდება, ნუ არა, ისენი არიან რა, ნუ მოკლეთ აქ ერთი ამბავია. ისა, ანუ მოკლეთ ის ის ის არისო. ყველა მომხევით, ჩქარა, ჩქარა, უცხო პლანეტელები. არა რა, ისევ იმას იძახის. მომხევით, ჩქარა! აქეთ! აი, ნახეთ, უყურეთ. ეი, ცოტა ჩქარა, თორემ გაფრენას აპირებს. ჩქარა, აკე. უი, ნახენ ხულთავი პოე. ეი, ხალხო. უი, ხო. ჩქარა, ჩქარა. აკე, უკვე მიფრინავს. დაუჩქარეთ, ეს კი არ დაგელოდება. რა უნდა გადავიღოთ აკა? რა ვიცი. აა, ხო. ვიცი არ დამიჯერებთ, მაგრამ თქვენს წინ დგას უჩინარი ფრინავი ობიექტი. თან სავსეა ბოროტი უცხო პლანეტელებით. ახლავე გაჩვენებთ. უი, ვერ მოვარტა. ვერ მოვარტყი, მოიცა კიდევ ერთხელ წდი. კიდევ ვერ მოვარტა. კარგი, სროლა ცოტა არ მივარგა. სამაგიეროდ ხომალდ თქვენმოდან აქვს პანელები, რომლის გამოც ხდება უჩინარი, მე ვიცი, რადგან ერთი ეგეთი ჩამოვარდა და თავში დამეცა. ოი, ისევ იმ სისულელებს გვეუბნება. ე ჩამიგდო რეპორტაჟი. სამაგერო დებილზე კინოს თუ გადავიღეთ კადრები გვაქვს. გამიჯერეთ, ის აქ იდგა. სიმართლეს ამბობს, უცხო პლანეტელები აქ იყვნენ. მართლა კი? აი ასეთი დიდი სამი თვალი აქვს, დიდი კლანჭები და ასე რვა ფეხასავით რაღაცებს აკეთებენ ვაიმე! აი ხოლმე გააჩუმდი ღრუტატორემ გადაგიგდები ტელევიზორს ფანჯრიდა და მე რენახე შე? ტელევიზორის გარაგინა და აა გაგირა ბოლო-ბოლო შვილს ხვა ვერ უნდა ასავლო კაცო ჰა? აა ჩემი შვილი იყოს კაბლით ვარ მესმის კაცობას გებიცები. მამა, მამა! ეხლა მაინც უნდა დამიჯერო. მე არაფერს არ ვიგონებ. რა უქნა შვილო? არ მჯერა და. <laughs> გვაპატიეთ ხალხო, ეს ერთიც გვაპატიეთ, ბავშვების ამბავი ხო იცით, გამოიგონებენ და თვითონვე ჯერათ. მაგისი გულისთვის ბავშვს ხო არ მოუკლავ? მაპატიეთ ხალხო კიდევ ერთხელ. <laughs> კიდე кайხურთა მაიცვი პომეტორე სულთქვილა მოვიდოდი. ეჰ, ჩემო ბატონო, თქვენ რა შუაში ხართ? ეს არის კრეტინი თუ არა? გრძელდება ჩვენი დროების მასობრივი ისტერია, რაც გამოიწვია ნახევარ ქათამა ყვინჩოს მიერ აგორებულმა მორიგმა სკანდალმა. ბერმა თავის მოკლას კი დააპირა, მაგრამ რახან ახლო მახლო კლდე არ გვაქვს, სკამებიდან გადმოხდნენ და ცოტათი დაიმტვრნენ. უსურვოთ ერთმანეთს წარმატებები. ალო, უკაცრავად. ალო, მაპატიეთ. ალო, ვისე უბნები? ალო ა რა? ქენი ბავში ძილში წტირის? ჩვენ რა შუაში ვართ? პამპერსი ექნება გამოსაცვლელი. ემოსულია შეურაცხყოფელი მესიჯები. დიდი ბოდიში ხუმრობა არ გამომივიდა. და რით შემიძლია დაგეხმაროთ? შეურაცხყოფელი მესიჯების ყუთი გადავსებულია. გავიხედო? კი, თვითფრინავის კვალს ხედავ. კარგით რა, ცაზე მაინც არ დაგეწერათ. ალო, სიტყვები შეარჩიეთ ხალბატონო რა, სადაც გინდათ იმიჩივლეთ, გული არ გამიხეთქოთ რა. აი, სულ კარგად ძანდებოდეთ. ალო, მართლა, დიდი სიამოვნებით აგინაზღაურებ და აა <sighs> შენ თუ ახლავე არ დაელაპარაკები мамаშენს უხ მიდი დროზე დამანები რა თავი დამანები თავი როგორ ახლა არა მაშინ როცა სამყარო ზურგი მაქვს კარგად დაფიქრდი თქვენ მიმართოთ ჩემო მეგობრებო Mm-hmm. ღრუტა, ეხლა შენი ნერვები არ ამოქს. კვატო ღრუტა, სუში აქ არის, აქ არის. ვინც არ იყო რა გაყვირეთ? ნახეთ. აა, ეს რა საშინელება? გავი? გოგი? რა ხმებს უშვებს? გადმოუვარდათ? უპატრონო ეთყობა. არა, არა, არა, არა, არა, არიტირო, არიტირო. აქ არა ვარ, ყველანაირად ვეცდებით რომ ისევ კოსმოსში გაგიშვათ, კარგი? მოდი, მოიწმინდე. ნახეთ, კაი ვიღაცა. წეგან უბრალოდ შეეშინდა. ჩემი მშობლებიო? და მთელი galaxy-ის შეიარაღებული ძალები? მანდ ბავშვი არ დაეჯახოთ. აკა ხარ, ჩაჭიქი მანქანაში მივდივართ. მოიცადე. გაჩერდი, რაღაც უნდა გითხრა. რა უნდა მითხრა? ვიცი, ვიცი, კაი, მართალი ხარ. სამყაროთა ომი დაიწყო, ახლა მივხვდი, აი ისინი. არა, რა ომი? <laughs> ბავში დარჩათ და მოაკითხეს. ვინ დარჩათ? უცხოპლანეტელებს შემთხვევით დარჩათ აქ ბავში და მობრუნდნენ, ასე რომ ბავში ყავს მისახედი, უჩვენოდ დაიღუპება. რაო? დაივიწყე. შენ ჩემი მაინც არაფერი გიჯერა. ყვინჩო! ყვინჩო, მოიცა, ყვინჩო! ნახევარ ქათამა დაბრუნდი. რომ იცოდეთ, ყველაფერი სიმართლეა. დიახ, ეგეთები ხართ შოვლები, არაფერს გვიჯერებთ. ბავშვის კვალი აღმოჩინე? ჯერ ვერა. მაშინ დავიწყოთ საყარო თაობები. გაგათამა, გაგიშდი, უნდა გავიქცეთ. წამოდი, რა გჭირს? ვერ ხედავ, ქვეყანა თავზე მექცევა. მამა, მოიცადე, მამა, არა. ახლა, გაიგე რა იმას ახლა ჩასწავლე, არავინ ყავს. გავიქცეთ, ჩქარა. მამა, მომისმინე. ეს არ არის საშიში, რა ხდება? გაგიშდი. ეს არ არის საშიში. ახლა მოგინდათ მთავარი პრობლემის მოგვარება? მომისმინე ერთი წამი. რა? ცუდი დრო შეარჩიე, მაგრამ შენ ჩემი არ გჯერა. როცა თამაში მოვიგე, მარტო მაშინ იდექი ჩემს გვერდში და როცა განგაში ავტეხე, მაშინ არ იდექი და არც ეხლად გეხარ. კარგია, მიდი, მიდი გააგრძელე. იმ ცის ნაჭრის ამბის მერე შენ ჩემი არსებობის გცხვენია. არა და ჟურნალში ეწერა ურთიერთს გაუგებრობა სიმელოტეს იწევსო. ისედაც ნახევარ ხათამავარ და სიმელოტო მინდა ახლა. მე მე ჩემდაუნებურად გამომივიდა. მე კი ჯეროდა, მაგრამ ეს ხალხი მოკლედ ასე არა. ეჰ. მართალი ხარ შენ. შენ მართალი ხარ. ეჰ. ყველაფერი სხვანაირად იქნება. მე მაპატიე, გამოსწორდები. ეგეც ეგეთ რაღაცეებში <laughs> ვიბნევი ხოლმე. მაგრამ ისიცოდე რომ რაც არ უნდა ახნა მაინც ყოველთვის მეყარები. და ისიც მაპატიე ბეისბოლზე შენი იმედი რომ არ მქონდა. ფელიზი მომზადებულია სრულად კომის მიერ. ამას ვამბობდი რა. ეხლა მთავარია ეს ბავშვი პატრონს დაუბრუნოთ და წავლენ. უი, აი, აჰა, უი, არა, არა. ეს რაღაცა იმათი შვილია. უი მე დედა, მოშორია ქედა, ნამდვილი მონსტრია. რა სიცოცხლეა. რასაც, რასაც მეტყვი, ისე გავაკეთებ. მართალს ამბობ? აბა რა, შენ მარტო თქვი. მაშინ წავედით. პლანეტა გვაქვს გადასარჩენი. მე მგონი გავგიჟდი, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან მომწონს. აა, შეხედე შენ ამას კვენა რო წოდნია უტუტუ შენთვის ჯერ არასოდეს მითქვამს რომ ძალიან მომწონ ხარ კრიზისი დამთავრდა მოიცა მოიცა და რა ხდება <laughs> უიმე საწალი უცხო პლანეტელებმა მეხსიერება წაუჭალეს აბა ახლა რა შვებით ე ყველაფერი მარტივადაა უბრალოდ ეს პატარა უნდა მიუყვანოთ უცხო პლანეტელების მეტაურს გნებდებით აი ჩაიბარეთ ქალაქის გასაღები მანქანის გასაღები ორბიტ სოჭი არ მე გეგმა იცლება იმი ვაიმე? აბა, ახლა რა შვებით? რასაც იტყვი, მაგაზე ახლავე თანახმავან. ე, ვარიანტი მეორე? აჰა, მაგარია მეორე ვარიანტი. ოღონდ რა შვებით? რაო, რაო, ფისი მინდაო? შიაო, წურიაო, ასი მომეციო? ვერ გავიგე, ვერაფერი ვერ გავიგე. რა უნდა? არაფერი არ გამოდის, ცუდი мама ვარ რა. კაი, ახლა ნუ მაწყნარებ. აა, ჩემი მშობლებიო? მიხვდი, მეორე ვარიანტი. უნდა გავძვრეთ მანქანებს შორის, გადავირბინოთ მოედანი, უნდა ავიცილოთ რობოტის ნასროლი ლაზერის სხივები, მერე უნდა ავძვრეთ რატუშაზე, სულ ზემოთ ავწოცდეთ და ბავშვი ჩავაბაროთ მშობლებს. ვაა! აოიე იშ ჰა ეგრე გინდა სად გამომადგა ბეისბოლი ვაიმე, ახლა რა ვქნათ? სახანს როკიბე. ვარიანტი მესამე. ფრუტა, არა, არა, მოატრიალე. რატო შასკენ წავიდეთ? იქ დაგვანახშირებენ. არ მინდა მეიქვა. ნუ გეშინია, ფრუტა. შენ არ მოკვდები. მე არ მოკვდები? კვატო მოატრიალე! ახლავე! მიაწექი! <laughs> არის! იმეს მიხედა სუში! მე არ მოვკვდები! მე არ მოვკვდები! დიახ! არა! არ მუშაობს. არ მუშაობსო? არა უშავს. მოიმედა, წამძრა ბიბილო, მოუკვდი. მაგრამ ყინჩოს გულიფის. ყველა ბერს გავაკეთე. აი, გავიჭედე, გავიჭედე, ვაი, ყინჩო დაბრუნდი. ძალიან საშიშია. ჩვენ აქ ვერაფრით ვერ აუძრებით. არა, ადვილად ამა. ძალიან საშიშია. არ არის საშიში, გეხვეწები რა. მე ისა მე გეხვეწები. დამიჯერე. ესა ა კარგი მჯერა, შვილო. მომეჭიდე, ოღონდ მაგრად. აი აი თქვენი ბავშვი, აქეთ მომხედეთ. თქვენი შვილი ცოცხალია და ჯანმრთელი. აი თქვენი შვილი ცოცხალია, შეწყვიტეთ შეტევა. ყვიჩო, ყვიჩო. ბრენავის წაული აკა ვარ შვილო. თილად იყავი мама. ჩემ შვილს ხალი გაუშვით, გაтряენ. ჰა! ჰა! ჰა! ყველაზე მაგრე. ტიკ-ტაკი? ვინ მოიტაცა ჩემი შვილი? ე, ე, ე, მოიცა? მოიცა ჩემი ძმა? ჩემ ბიჭს არსად წაუყვანია შენი შვილი. ცოტა ყურადღება უნდა მიაქციო ბავშვს. ცოტა მიხედე რა. ეგრე სად არის, ა? გაჩუმდი. გამოუშვი ბავშვი. ა, ხო, აბარა, აბარა, კი ბატონო. აი. აი მე შენგენ აცვალე შვილოს როგორ გეძებდი სადა მოდიალო მე მგონი გადავჭით არა ახლა ისინი ერთად არიან ძალიანაც კარგი ქვენ არ ვიეთ ინტერგალაქტიკური კონსტიტუციის მეცხრე მუხლი რომელიც თვალისინებს დამაშავეთ და დაუყოვნებლივ დეინტეგრაცია აუ ეს გვინდოდა ახლა რაო რაო ა, მოიცამე რე, რაღაც ვერ გავიგე რას მეუბნები. რა ვერ გაიგე, კაცო, ბავშვი იძახის რომ ამათმა მიშველესო. აჰა. რაღაცა ვერ გავიგე ხო იცი. აჰა. რაღაც უხერხულად გამოგვივიდა რა. მა ხო? გონი ჯობია? მოვაშორო თქვე მეხები. და ეს დეგენერატები გაუშვათ. აბა რა, კი. აი. და ეგ ხმის ეფექტები გამოიერთე. მაცალე, მაცალე ხალო. გაიგე? გაგთვი მე. ისედაც იშვიათად მიწევს ამის ჩარტვა. გამორთე, კაცობა. ე, აჰა. ოკე, გამარჯობა. გინდათ ისევ ისეთი ხმით გელაპარაკოთ? ვაი ვაი მე როიცოდეთ როგორ უხერხულად გძნობ თავს რაღაცა უხერხულება მოხდა რა ბოდიში რამ თავგასიებულის ბრალია ყველაფერი ისე რომ ვიცოდეთ თქვენი ბიჭი რო არა ალბათ ძელ პლანეტას გადავუგავდით რა არა და რა ლამაზი პლანეტა არა შენიერი ომბალო მოდის აქა ხო ყოველთვის ჩამოვდივართ ხოლმე დედაჩებთან ო დედაშენთან ყველა პლანეტა შემოვიარეთ მაგრამ ომბალო მარტო აქ არის დაჟი რუკაზეც აღნიშნეთ აი ხო თვალს უყარია რა Thank you. მოკლედ, ყველაფერი ისე აღვადგინეთ, როგორც თავიდან იყო. მარტო აი აქ შეგვეშალა რაღაცა. გამარჯობა. მელა? სისტემურმა ფაილებმა გაჭედა და ეგეთი გამოვიდა. არ ინერვიულობ, უცებ გადავაკეთეთ ამას. არა. ეგრე დატოვეთ. ოიდე და. კალო, შეხედე საათს, მეგონი დავაგვიანეთ ჩვენ. აბა, კარგად იყავით. აბა, წარმატებები. ხოლო სამყარო თაობებისთვის ბოდიში რა. აბა, წავედი, мама ვარ მეც, ხო იცი. ბავშვები, ბავშვები ეგ არის. ე, მაგის გულისთვის ყველაფერზე წავაგაც. ვაიმე. მოკლედ ამ შიტოკმა შეაწუხა გული რა. ყოველი გაფრენისი გეულები გააკეთე კაცო მაინც და მაინც თავში უნდა დაეც ეს ვიღაცას გოი რა ხალო ვის უნდა დაეც ეს თავში ელაპარაკი ეხლა ამას ო რაიცა რა არა ეხლა არ მეჩხარება კაცო მე ჩართო ეხლა თავისი დეგენერატული ხმა გამორთე რა კაცო ნუ წაიღი ყურები ო წადი რა ხალო რა ეხლა მართლა უნდა მომიშალოთ ნერვები აქ ო აბა ეხლა ნახე შენზე რა მაგარ კინოს გადაიღებენ აუ ხო აზრზე ხარ რა გოიმობა იქნება ო ჩემი ყვინჩო ჰოლივუდსაც დაიპყრობს რა მაგარი იქნება ერთი წლის შემდეგ ოღონდ მთავარია სიუჟეტი არ დაამახინჯონ განგაში დაიკავეთ პოზიციები სუში მომახსენეთ საქმის ვითარება მოგახსენებ ჩვენ ადმინტრულად განწყობილი ჯარები უკვე ჩვენს ატმოსფეროში შემოიჭრნენ ო ეს ეს რა ნიშნავს მე ვიცი ეს ნიშნავს რომ ცა واردება ო კაპიტანო ღინჯო არა არა დამიძახე არ წივი არა, არ ძიბო. სამსახური მაქვს ასეთი. ძვირფასო. რუტა ხაზზე ხარ? კი, კაპიტანო. მეგობარო რუტა, უცხო პლანეტელთა არმადა წუთი წუთზე აქ იქნება. ახლა მთელი პროგრესული სამყარო ჩემ სიმედზეა. ნუ შენ სიმედზეცა? ცოტათი. მე შენთან მხოლოდ ერთი კითხვა მაქვს. მზად ხარ თავი გაწირო? ომი ახლოა და მე მინდა ომში თავი გავწირო. ჩაართე შენი დამცავის ღუდე და მოემზადე ბრძოლისათვის. მიზანში ყავდეს, მიზანში ყავდეს და აზიარე ისინი ღრუტათა რისხვას. კაპიტანო, ფთხილად! ღრუტა! ღრუტა როგორაა საქმე? არა! არა! ბრძოლა უჩემოდ განაგზე, კაპიტანო. იარაღი, იარაღი დამიტოვე. ცოტა წყალი და ჩიფსები თუ კიდევ გაქვთ? რა გასაოც არის დოკუმენტალიზმია? ისა უკეთესო მეგობარი იყო. ოო, კვატო. რა კარგია რომ შენ მაინც მყავხარ. კვატო. არწივო. კვატო. არწივო. კვატო. ო, არწივო. დედა მიწელებოდა იმახსოვრეთ. თქვენ შეიძლება დაინახოთ როგორ გემხობათ სათავზე, მაგრამ ნუ შეგეშინდებათ. დამიჯერეთ. ხვალ, ყველაფერი კარგად იქნება.